Və şübhəsiz ki, Ramazan ayı elə bir aydır ki, Ramazan ayı daxil olduqda insanların insanların günahları bağışlanar. Onların dərəcələri yüksələr və səmadan rəhmətlər enər. Allah Cəllə və Alənin mərhəməti insanların üzərinə enər. Və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm səhih bir hədisdə buyurur ki, Mən sama Ramazana imanən və ihtisabən Qufira lahu ma taqaddama min zambi. Kim Ramazan ayını imanla və mükafatını Allahdan diləyərək tutarsa, Allah onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Və həmçinin bir hədisdə Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İlə dəxələ Ramazan futihət əbvabul cənnə və qulliqat əbvabu cəhənnəm və sülsiləti şəyatin Buyurur ki, Ramazan ayı daxil olduqda cənnətin qapıları açılar, cəhənnəmin qapıları isə bağlanar və şeytanlar zəncirlənər. Başqa bir rəvayətdə buyurur ki, Futihat əbvabur rəhmə, rəhmət qapıları açılar. Həmçinin buna bənzər digər bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə kənə əvvələ leylətin min şəhri Ramazan, suffidəti şəyatin və məradətul cinn. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقى من النار وذلك كل ليلة buyurur ki Ramazan ayının ilk gecəsində şeytanlar zəncirlənər. Yəni onlara zəncir vururlar. Şeytanlar və üsyankar cinlərə zəncir vurular. Cəhənnəmin qapıları bağlanar və o qapılardan heç biri ay bitənə qədər açılmaz. Və həmçinin cənnətin qapıları açılar və o qapılardan heç biri bağlanmaz. Və həmin o gündə, yəni Ramazan ayının ilk günündə bir carçı nida edərək buyurar ki, Ey xeyir istəyən, xeyrə tələs və ey şərri istəyən, şərindən əl çək. Və heç şübhəsiz ki, Allah Taala'nın cəhənnəmdən azad etdiyi qulları vardır və bu da hər gecə baş verir. Yəni Ramazan hər gecəsində Allah Cəllə və Ala bir çox insanları cəhənnəmdən azad edir. Həmin bu ayda. Və bu səbəbdən Ramazan ayının gəlməsi çox əzəmətli bir nemətdir və təbii ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərindən ta bu günümüzəcən möminlər o günü həsrətlə gözləyirlər. Çünki bu Allah Taala'nın onlar üçün əta etdiyi bir lütfdür. Və Allah Cəllə və Əli Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Qul bi fadlillahi və bi rahmetihi fəbidəlikə fəlyəfrahu huve xeyrun mimma yecmaun." Qoy möminlər Allahın lütfi və mərhəmətindən ötürü sevinsinlər və bu onların topladığı şeylərdən daha xeyirlidir. Və bu hədisdə gəlib ki, həmin gecədə, yəni Ramazan ayında ilk gecədən başlayaraq şeytanlar və üsyankar cinlər zəncir altına girər və yaxud zəncirlənərlər. Və bəzi alimlər demişlər ki, bu hədisin şərhində buyurmuşlar ki, onlardan biri də İmam Əl-Qurtubi rahimehullah Əl-Mufhim kitabında buyurur ki, bəzi insanlar sual verə bilərlər ki, Ramazan ayı girdikdə yer üzündə şər aradan qalxmır. Elə isə şeytanların zəncirə vurulması hədisini biz necə açıqlaya bilərik? Və İmam Qurtubi bu hədisi açıqlama verərkən buyurur ki, Bu hədisə üç yöndən açıqlama veriləcək. Bu hədisə üç yöndən açıqlama veriləcək. Birinci açıqlama ondan ibarətdir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin bu müjdəsi Ramazan ayında oruc tutan, oruca riayət edən, onun əhkamlarına, şərtlərinə riayət edən və həmçinin onu qoruyan insanlara aiddir. Allah Taala onlardan ötürü şeytanları zəncirləyir. Lakin bu ayda Allah Taala'nın bu mərhəmət ayında buyruqlarını yerinə yetirməyən Oruç tutmayan insanlara isə bu əhkamlar aid deyil. Allah Taala onlardan ötürü şeytanları zəncirləmir. İkinci açıqlamasında isə buyurur ki, Allah Cəllə və Alənin həmin ayda şeytanları zəncirləməsi və yer üzündə fitnə fəsadın şərin baş verməsi bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etməyən məsələlərdir. Çünki bəzən şər digər səbəblərdən ötürü yer üzündə yayılır. Və bütün şəri şeytanlara bağlamaq doğru deyil. Çünki bəzən insanı çirkin şeylərə sövq edən nəfsi və yaxud batil adətlər və yaxud da ki, hansısa digər səbəblər yer üzündə fitnə fəsadın şəri yayılması, yayılmasına səbəb olur. Və bu səbəbdən yəni şərin yayılması yalnız şeytanların və cinlərin yer üzündə e, tuğyan etməsindən və həmçinin onların yer üzündə fitnə fəsad törətməsindən, vəsvəsə verməsindən ötürü deyil. Üçüncü səbəb isə buyurur ki, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm həmin hədisdə üsyankar cinlərin zəncirləndiyini xəbər verir bizə. Məradatul cin. Məradatul cin də ki, yəni mərid sözündəndir ki, mərid sözünün mənası, yəni üsyankarlıqda tüğyan edən cinlərə deyilir. Allah Cəllə və Alə Quran-ı Kərimin Saffət surəsində buyurur ki, İnnə zəyyənnə səməəd dünya bizinətinil kəvakib və hifzan min kulli şeytanin mərid. Biz dünya səmasını <coughs> müxtəlif ulduzlarla bəzədik. Və onu həmçinin üsyankar cinlərdən qorumaq üçün etdik. Yəni üsyankar cinlər səma əhlinin xəbərlərini almaq istədikdə Allah Taala ulduzlar vasitəsilə onları məhv edir. Digər <coughs> ayətlərdə gəldiyi kimi. Və bu səbəbdən bu hədisin açıqlaması, yəni sırf olaraq bu şeytanlar barədə bəzi insanların E, şübhə ilə yanaşmasının açıqlaması budur. Və şübhəsiz ki Ramazan ayı çox böyük və qazanclı ticarət mövsümü hesab olunur və bu da Allah Cəllə və Alənin Əkramul Əkramin olan Allah Taala'nın insanlarla etdiyi ticarətidir. Və bu ticarət heç, heç şübhəsiz ki ancaq insana qazanc gətirər. İnsan təbii ki bu qazancdan heç vaxt müflis çıxmaz. Çünki Allah Cəllə və Alənin nəfəqəsi bitməz. Allah Taala'nın ruzisi, neməti insanlar insanlara əta edəcəyi neməti bitməz. Allah ən zəngindir. Və Allahın əlində olan mülk, Allah Taala'nın əlində olan o nemətlər tükənməzdir. Və bir hədisdə gəldiyi kimi Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər insanlar və cinlər bir yerə toplaşıb, onlardan hər biri Allahdan bir şey istəsəydi, bu Allahın mülkündə heç bir şey əks etməzdi. Sanki deyir, dənizə iynə batıracağın zaman, onu çıxaracağın zaman dənizdə əks edəcək şey kimi Allahın mülkündə əksilər. Yəni heç bir şey əksilməz əslində. Bu səbəbdən, yəni bu elə bir ticarətdir ki, şübhəsiz ki, insan Allah ilə o ticarəti edərsə, o ticarətdən müflis çıxmaz və yalnız qazanclı çıxar. Və insanlar Misal üçün, biz bilirik ki, dünyada müəyyən ticarət mövsümləri var ki, insanlar o mövsümlər üçün hazırlaşırlar, müəyyən tədarük görürlər ki, həmin o mövsümlərdə müəyyən bir qazanc əldə etsinlər. Lakin Allah Taala'nın müvəffəq etdiyi mömin və təqvalı qul sırf olaraq bu mövsüm üçün hazırlaşar. Və bu mövsüm üçün öz azuqəsinə azuqəsinə hazırlayar. Bu əzəmətli mövsüm üçün. Çünki Allah Cəllə və Ala verəcəyi mükafatın bir həddi miqdarı yoxdur digər ticarətlərdən fərqli olaraq. Allah Cəllə və Alə buyurur ki, İnnəmə yuvəffəs sabirunə əcrahum bi qeyri hisəb. Heç şübhəsiz ki, səbr edənlər öz mükafatını sorğu-sualsız olaraq dolğun şəkildə alacaqlar. Və həmçin səbirlərdən də biri Allah Taalaya itaat etməkdə səbr etməkdir. Və bu ay da şübhəsiz ki, səbr ayıdır. Yəni insan oruç tutduqda, öz dilini, əzalarını haramlardan qoruduqda və Allah Taalaya ibadəti çoxaltdıqda, çoxlu Quran qiraət etdikdə, qiyam qiyamul leylə durduqda, Allahı çoxlu zikr etdikdə şübhəsiz ki, öz nəfsini səbrə alışdırır, Allah Taalaya itaətə alışdırır. Və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində də orucun əcri barədə müxtəlif rəvayətlər gəlmişdir. Və bu Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Allah Taala'nın orucun qarşılığında verəcəyi mükafat hədsizdir. Onun bir həddi sayı yoxdur. Halbuki biz digər əməllərdən ötürü edilən digər əməllərdən ötürü alacağımız əcri mükafatın müəyyən miqdarını bilirik. Lakin oruç tutanlar üçün Allah Cəllə və Ələ buyurur ki, qüdsi hədisdə Kullu əməl ibn Ədəmə yudaful həsənətu əşrə əmsəlihə ilə 700 dafin yaxud dıfin buyurur ki, Adəm oğlunun hər bir edəcəyi yaxşı əməldən ötürü o insan 10 həsənət əldə edir. Və bu həsələ, həsənətlər 700-ə qədər çatır. Allah Taala o 10 həsənəti 700-ə çatdırır. Allah Cəllə və Ala isə buyurur ki: "İllə savm, yalnız orucdan başqa. Fə innehu li və ana eczi bihi." Oruc mənim üçündür və onun mükafatını mən verəcəm. Yəni o orucun mükafatı Allah qatındadır. Onun sayı, həddi yoxdur. Halbuki dediyim kimi digər əməllərdən ötürü insan onu xalis Allah üçün edəcəyi zaman 700 həsənət qazanır. Lakin oruz bundan əzəmətlidir. Və sonra Allah hədisi gəlir ki, "Yədəu şəhvətəhu və ta'amahu min əcli" Çünki deyir, mənim qulum öz şəhvətini və taamını məndən ötürü tərk edir. Və Allah Taala buyurur ki, ondan ötürü Allah onun mükafatını özü verəcək. Yəni onun mükafatını, əcrini bizdən gizli saxlamışdır. Yəni onun əzəmətini insanlar qiyamət günündə biləcəklər. Bu səbəbdən yəni müsəlmanların bu əzəmətli ay ayda, yəni o ay girməzdən öncə belə onun üçün hazırlıq görmələri lazımdır. Müxtəlif əməl Ramazan ayı girməzdən öncə müxtəlif əməllərlə o aya hazırlaşmaları lazımdır. Bu əməllərdən biri də ki, alimlər buyururlar ki, Təvbətun nasuh. İnsan o aya girməzdən öncə səmimi şəkildə Allah Taalaya tövbə etməlidir. Öncələr etdiyi günahlardan ötürü, öncələr tərk etdiyi xeyirli əməllərdən ötürü Allah Cəllə və Aləyə yönələrək ona tövbə etməsi lazımdır. O şeylər ki, qul ilə xeyir arasında bir əngəl olmuşdur. İnsanın təbii ki, o aya girməzdən öncə o əngəlləri aradan götürməsi lazımdır. O şeylər ki, onun xeyirli əməlləri həyata keçirməsinə əngəl olub. Və şübhəsiz ki, insan o günahlarından ötürü tövbə edəcəyi zaman onun nəfsi də o aya artıq hazırlıqlı daxil olacaq və itaətlərə sanki bir hazırlıqlı olacaq insan. Allah Cəllə və Alə Quran-Kərimdə buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum seyyiatikum." Və yudxilkum cənnətin təcri min tahtihal enhar. Ey iman gətirənlər, Allah Taala'ya səmimi səmimi bir tövbə edin. Səmimi bir nasuh tövbəsi edin. Ola bilsin ki, sizin Rəbbiniz etdiyiniz günahları örtbasdır etsin və sizi altından çaylar axan cənnətlərə daxil etsin. Bu səbəbdən günahkar qul, yəni şübhəsiz ki, hər bir müsəlman günahkardır. Günah, günahkar olan qul günahlarından tövbə etməsi ilə Ramazana bir giriş edir. Xeyirli bir giriş edir. Etdiyi günahlarından tövbə edir və qəlbini o həmin o edəcəyi itaət nuru ilə doldurur. Və bu aya hazırlıqlı daxil olur. Öncələr etdiyi o səhlənkarlıqları düzəltməyə çalışır və Allah Cəllə və Aləyə təmiz bir qəlblə yönəlir. Çünki biz bilirik ki, Ramazan ayı günahların bağışlanma səbəblərindən biridir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi kimi, yəni kim bu, bu, bu ayı iman və əcri mükafat, mükafatını Allahdan diləyərək keçirərsə, Allah onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Və həmsin buyurur ki, وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ Həmsin qədr gecəsini ibadətdə keçirən insanın da Allah Taala keçmiş günahlarını bağışlayar. Yəni iman və E, əcrini, mükafatını Allahdan diləyərək Qədr gecəsini ihya edən insanın da Allah günahlarını bağışlayar. Bir hədisdə Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Cəbrail mənim yanıma gəlib demişdi. Ruhimə ənfu mən zükirtə indəhu fələm yusalli aleyk. Buyurur ki, sənin adın çəkildiyi zaman sənə salavat deməyən insanın burnu torpağa bulaşmışdı. Yəni ki, o ziyan içindədir yaxud burnu torpağa ulaşsın. Fəqultu amin. Allah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem mələyin o duasına amin dedi. Və sonra buyurdu ki, Ruğimə ənfu mri'in ədrakə əhdə bəveyhi əv kileyhimə fələm yədxulil cənnə. Hər iki valideynini və yaxud onlardan birini görüb, yəni onlara yetişib, onlar sağ ikən onlara yetişib və bu səbəbdən ötürü bağışlanmayan insanın burnu torpağa bulaşsın. O da buyurdu ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, amin. Və sonra buyurdu ki, Rəğimə Rəğimə ənfu mən ədrəkə Ramazan fələm yuğfərləh. Və həmsində Ramazana yetişib, bağışlanmayan insanın da burnu torpağa bulaşsın. Yəni o insan ziyan içindədir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem də onun o duasına amin dedi. Və bütün bu səbəblər Ramazan ayında günahların bağışlanması üçün yəni amillər desən, hə, deməli səbəblərdən hesab olunur. Və kim Ramazan ayına daxil olub, o Ramazan ayında bağışlanmırsa, heç şübhəsiz ki, böyük xeyirdən məhrum olur. O insan böyük xeyirdən məhrum olur. Və həmsinin insan Ramazan ayı girməzdən öncə <clears throat> sadiq bir niyyət ilə Ramazan ayına hazırlaşmalıdır. İnsan həmin ayda itaətlərdə çalışqan olmasına səy göstərməlidir və Allah Taala'dan salih niyyət ilə yardım diləməlidir. Allah Taala'dan bu ayda müvəffəqiyyət diləməlidir. Çünki əgər insan salih niyyət sahibi olarsa, Allah Cəllə və Alə ona yardım edər. Həm ibadətlərində və həmsində Allahdan dilədiyi digər şeylərdə Allah Cəllə və Alə onun yardımcısı olar. Allah Taala buyurur ki: Ənfəl surəsində buyurur ki: "İyyələm İyyələmillahu fi qulubihim xeyran yu'tikum xeyran mimma uxiza minkum və yaghfir lakum. Vallahu ğafurur rahim." Əgər Allah Taala sizin qəlbinizdə bir xeyir bilərsə, sizdən alınan şeyin daha xeyirlisini sizə verər və sizi bağışlayar. Heç şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır və rəhimlidir. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki: "Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Allah Cəllə və Alə buyurur ki, artıq Allah Taala ağac altında sənə beyyət edən möminlərdən razı qalmışdır və onların qəlblərində olanları bilmişdir. Və bu səbəbdən də onlara öz səkinətini indirmişdir və onlara yaxın bir və onları yaxın bir zəfərlə müjdələmişdir, yaxud da mükafatlandırmışdır. Və Allah Teala bu hər bu hekayədə buyurur ki, Allah onların qəlblərini bilmişdir. Onların qəlbində olan salih, sadiq ni niyyəti bilmişdir. Və təbii ki, insan əgər sadiq bir tərzdə Allah Taala'ya yönələrsə, yəni səmimi qəlbdən Allah Taala'dan hər bir xeyirli dilə, hər, hər bir xeyri diləyərsə, Allah Cəllə və Alə onun o salih, sadiq nemətindən ötürü ona bu şeyləri əta edər. Və bu, bu iki ayət salih niyyətə dəlalət edir. Və bu salih niyyət də qulun Allah tərəfindən müvəffəqiyyəti yetişməsi üçün bir səbəbdir. Bu səbəbdən də insan Ramazan ayına girməzdən öncə öz niyyətini təzələməsi lazımdır. Sanki insan öz halının dili ilə deyir ki, mən Ramazana çıxdıqda ey Rəbbim, sənin üçün bir çoxlu xeyirlər edəcəm. Və həmçinin insan Ramazan ayı girməzdən öncə Allah Cəllə və Aləyə çoxlu dua etməlidir ki, Allah ona onun razı qalacağı şeylərdə yardımçı olmasına, e, onun razı qalacağı şeylərə yardımçı olsun. Bu ayda ona hər bir xeyir müvəffəq eləsin. Allah Cəllə və Aləyə çoxlu dua etməsi lazımdır. Çünki heç şübhəsiz ki, ayın yetişməsi öz-özündə bir qayə deyil. Əslində ay, ay yetişdikdə Allah Taala'nın rizasını qazanmaq və bağışlanmaq, cəhənnəmdən xilas olmaqdır qayə. Qayə olan budur. Və həmçinin itaətlərə müvəffəq olmaqdır. Allah Taala'nın rizasını qazanmaqdır. Neçə-neçə insanlar var ki, bu Ramazan ayına yetişir, Ramazan ayı gəlib gedir, lakin o insanlar heç bir xeyrə müvəffəq olmurlar. Bəzən isə böyük günahlar işlədirlər, bəzən isə ondan daha əzəmətli günahlar edirlər. Bu səbəbdən Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin öyrətdiyi duanı etməsi lazımdır. Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Muaz bin Cəbələ bu duanı öyrədərək buyurur ki, Allahumma a'inni ala zikrikə və şükrikə və husni ibadətik. Allahım mənə səni zikr etməkdə sənə şükr etməkdə və sənə gözəl şəkildə ibadət etməkdə yardımçı ol. Bu dua həmçinin təşəhhüddə də edilir. Həm təşəhhüddə, həm Ramazanda, həm də digər vaxtlarda insan bu duanı etməsi lazımdır. Hər bir istəyi vaxtı. Allah Taala'dan bir, işte, bir şey istəyəcəyi zaman və yaxud da istəməyəcəyi zaman Allah Taala'dan daima ona gözəl şəkildə zikr etmə etməsinə şükr etməsinə və gözəl şəkildə ibadət etməsinə, onun yardımçı olmasını diləməsi lazımdır. Və həmçinin bir şey qeyd etmək lazımdır ki, Ramazan ayı bütövlüklə bütövlüklə o ay dua ayı hesab olunur. Ramazan ayı bütövlüklə dua ayı hesab olunur. Yəni Allah Taala bu ayda qulların etdiyi duaları qəbul edir və biz bilirik ki, duanın müəyyən vaxtları var. Duanın müəyyən vaxtları varsa, cümə gündə edilən dua, yağış yağdıqda edilən dua. Xüsusi bir vaxtlar, xüsusi hallar və vaxtlar var. Ramazan ayı isə bütövlüklə ilə dua ayı hesab olunur. Yəni insan Ramazan ayının istənilən vaxtında dua edərsə, Allah onun duasını qəbul edəcək. Təbii ki, insan səmimi qəlbdən Allaha dua edərsə və onun duasının qəbul olunmasına heç bir əngəl olmazsa, Allah onun duasını qəbul edəcək. Və sünnədə varid olub ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, Allah Taala oruc tutan insanın duasını qəbul edir. Hədisdə buyurur ki, "Səlasun la turaddu da'vatuhum." Üç qism insan var ki, onların duası rədd edilməz. Yəni Allah Taala onların duasını rədd etməz. Biri buyurur ki, "As-saimu hatta yuftir." İftar edənə qədər orucluğun edəcəyi dua. "Vel imamul adil." Həmçinin ədalətli imamın duasını Allah qəbul edər və da'vatul mazlum. Və həmçinin məzlumun duasını Allah Taala qəbul edər. Buyurur ki: "Yarfa'uha Allahu fawqal ghamam." Allah bu duaları buludlardan da yüksəyə qaldırar. Və yaftahu laha abwabas və yuftahu laha abwabus sama. Və ondan ötürü səmaların qapıları açılar və yaqulur Rabb. Və Allah Cəllə və Alə buyurar ki: "Və izzəti la ansurannak və law ba'da hin." İzzətimə and olsun ki, bir müddətdən sonra olsa da mən sənə yardım edəcəm. Yəni məzmumun duasından söhbət gedir. Bu səbəbdən insanın duada, xüsusən Ramazan ayında çoxlu dua etməsi üçün çalışması, səy göstərməsi, bu şeydə həris olması lazımdır. Çünki bu ay dediyim kimi mərhəmət insanların cəhənnəmdən xilas olma və məğfirət ayıdır. Aqulu qawli hada və estəğfirullaha li və lakum və lisa'il muslimin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Həmsinin müsəlman Ramazan ayı daxil olduqda Allah Cəllə və Alənin buyurduğu kimi bu Ramazan ayını keçirməsi lazımdır və ilk növbədə insan öz bədən əzalarını, həmçinin dilini, niyyətlərini Allaha asili olacaq şeylərdən qoruması lazımdır. Yəni insan asiliklərdən, yəni Allah Taala'nın qəzəbinə səbəb olacaq şeylərdən həmin ayda uzaq durmalıdır. Və insanın Allah Taala'nın ayinlərini, hörmətlərini uzaltması heç şübhəsiz ki, onun qəlbində olan təqvasına dəlalət edir. Və bu ayda Allahın şuarlarını, Allah Taala'nın hörmətlərini təzim etməsi isə onun qulağını haramdan qorumasıdır. Onun nəzərini haramdan qorumasıdır və onun ibadətdə öz nəfsi ilə mübarizə aparmasıdır. Allah Taala'nın o vəd etdiyi o əzəmətli əcrə nail olması üçün çalışmasıdır. Bu Allah Taala'nın hörmətlərini qorumasıdır bu ayda. Çünki Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Zalika və men yu'azzim hurumatillahi fehuve hayrun lehu inde rabbih." Elə isə kim Allahın hörmətlərini, yəni kim Allahın ayinlərini, buyruqlarını təzim edərsə, heç şübhəsiz ki, bu onun Rəbbinin qatında onun üçün daha xeyirlidir. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki: "Və men yuazzim şa'airallahi fe innaha min taqval qulub." Kim Allahın şüarlarını təzim edərsə, heç şübhəsiz ki, bu qəlblərin təqvasındandır. Və Allah Rasul sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Men lem yada qawla zur vel amala bihi vel cehla" فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ Buxari rəvayət etdiyi hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, oruzlu insan böhtan sözləri danışacağı və həmçinin çirkin əməllər edəcəyi zaman, cahillik edəcəyi zaman onun yeməyini, içməyini tərk etməsində heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni, o ona heç bir fayda verməyəcək. Və təbii ki, böhtan deyilikdə, yəni iftira, böhtan olacaq istənilən sözü və əməli, sözü etmə, danışması və yaxud da ki, bu yolda edilən hər hansı bir əməl Allah Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurduğu kimi haramdır və bu ayda ələxsus onun haramlığı daha da böyüdür. Bu səbəbdən insan Allah Taala'nın bu ayını təzim edəcəyi zaman Allaha asi olmaqdan uzaq durması lazımdır. Allahı bu ayda daha çox təzim etməsi lazımdır. Öz təqva azuqəsini artırması lazımdır və xeyrə can atması lazımdır. Və dediyim kimi bu ay Allah Taala'nın qulları üçün əta etdiyi bir lütfdür, bir mərhəmətdir. Allah Taala bu ayı bizə əta etməklə öz lütfünü bizə əta etmişdir. Sanki bu ayı bizə əta etməklə bizi cəhənnəmdən xilas etmək üçün bizə bir şans, bir fürsət vermişdir. Və Allah Taala təbii ki, bilir ki, onun qulları nöqsanlıdır, yəni xətakardır. Öz nəfsinə uyan insanlardır. Yəni günah et, işlədən insanlardır. Lakin bu Allahın lütfündəndir ki, Allah Cəllə və Alə bizə elə bir fürsət, elə bir e, xeyir əta etmişdir. Ki, biz bu ayda oruz tutaq, Allahı zikr edək, Quran oxuyaq, gecə namazlarını qılaq və digər xeyirli əməlləri edək, kasıblara əl tutaq, sədəqə verək və həmçinin sədəqəni də unutmaq lazım deyil. Yəni, kasıb müsəlmanlara yardım əlini uzatmaq bu ayda həmçinin fəzilətli əməllərdən biridir. Allah Cəllə və Ələ Cavadun Kərimdir və öz qullarının da öz bir-biri ilə şəfqətli olmasını istəyir, öz bir-biri ilə mərhəmətli olmasını istəyir, bir-birinə qarşı diqqətli olmasını, bir-birinə qarşı yardımlaşmasını istəyir. Allah Cəllə və Ələ bizi eşidib ifadə götürən qullarından etsin. Allah Taala bizi Firdos cənnətinə daxil etsin. Allah Taala bizə bizi Ramazana yetişdirsin və həmçinin bizi cəhənnəmdən azad olmuş qullarından etsin. Allah Taala xəstə olan müsəlmanlara şəfa versin. Allah Taala dünyasını dəyişmiş müsəlmanlara rəhmət etsin.